T'nl'ha m'n'jot'n ki'i xab'ki' pa' m'u'l'av' ter'ch'am M'n'ba' k'n'li'r'n'z'n'ma' d'ud' Om jib tsan ma ham pa ma jor ma la ham shan tsar lo Chang tsar jor ma nyer ma pa mo ob shan na ka chik lo tang ra ma Jik tan ᱡᱤᱱᱵᱟᱵ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱠᱟᱛᱵᱥᱤ ᱵᱟᱵ ᱡᱚᱯᱟᱵ ᱥᱟᱢᱛᱨᱢ ᱥᱚᱭᱤᱞ ᱧᱮᱫᱢᱟ ᱪᱟᱱᱛᱨ ᱛᱮᱵᱡᱱ ᱥᱮᱯᱚᱥ ᱛᱩᱜᱚ ᱛᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱦᱤᱱᱟ ᱵᱨ ᱡᱟᱨᱵᱨ ᱥᱚᱫᱢᱟ ᱢᱟᱞᱤ ᱯᱟᱨ ᱡᱤᱱᱵᱟ Jigtang dan bo jab tim nan te li pa mi prang guk pra ni ma chang tra gyab sin mi la chang ba ar long la ma tu wang sum chot ma jong bo ro lang zar nam tang jin dan ni ma chang cha sha tang pa ki pa kur tan ma kam kyang jab nan mi pa shin dan ma chang tarin pa chin mo ob pa wo ma Чехи жарна чоңер данзады жау тамчыды ма алих содыма Чаңсыр кончок сымчыным шығырги и сорму тукырнан бір дянма Малив шокен корду ян пыранкы гокке цорным чугыма Чаңсыр жарты галап жыры пы оргин гоккем чыңва пелма Жат барап жытты тарай ивда танзиктына вантым задыма Чаңсыр сағзы ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན Rari chod ni gop pag mi te li er tak par shind go nam za da ma Chang tir kar pa ta mi mi er tar bar lam chang ugi na me ma Ayer kyang yon kum mi kore agi er ag ra e ya pung ma Chang tir sa gzi ngul ap shi ga ke um tar kim nan chang shab kib dong ma Chon ye ki hong ki er am bor gim ma Chang tir ma ma am nyang an di shu soha om dang yang da dan Tarani bjo tage yeki tugr na mali pa na silma Chang sar la ye tsogr na mar gyal po ol hatang magam che yiv ten ma Gani ko cha gawa er bjo da ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི